pum pum pum De tequila yo te doy one shot. pum pum chat, pum pum chat. Si pum pum chat, pum pum chat. De tequila yo te doy one shot. Dice pum pum chat, pum pum chat. Esto lo hago por respeto. Clásico como cabeto. Mi pum pum Miguel del gueto. Se descontrola cuando se lo meto. Pícalo, armalo, préndelo. Qué malo, qué malo, qué malo. Yo sé que te gusta mi fragancia. Le tengo bien MOJADO el panty. Ella posesiva, yo posesivo. Siempre ando vestido como ejecutivo. En la cama le gusta bien agresivo. Quiere que le metas sin preservativo. Pum pum pum pum De tequila yo te doy This dice pum pum Chat, pum pum chat. dice pum pum Chat, pum pum Chat De tequila yo te doy one shot, dice pum pum Chat, pum pum chat. tú eres una Hilux 3.0, por ti yo dejo la cuenta en cero. Siempre que te suben el asiento trasero, eso es un tsunami, aguacero. Ay mamacita. Se luce bonita. Señorita, tengo de sobra lo que necesita. Keep Cachori, don't play. I need this boom boom today. Hay muchas guiales tirando al cel Well, well, well. Pum pum chat, pum pum chat. De tequila yo te doy one shot. Dice pum pum chat, pum pum chat. Mm -hmm. Dice pum pum chat, pum pum chat de tequila yo te doy one shot. Si pum pum shot, pum pum shot. Ginjeka, lion DJ Roland, el oído de oro, la compañía, DJ Willy, el lado la mira City, qué malo, Alex Coleman, yo nigga the best, este es el King otra vez. King Ginjeka, baby.